های شب قدر و فضائل آن شب قدر مختصرا بگم شب قدر الله میفرماند خیر من الف شهر از هزار ماه تر هست هزار ماه همون هزار این یعنی تقریبا هشتاد سال خوردی یک عمر انسان اگر یک شب عبادت پذیرفته شد یعنی هشتاد سال عبادت الله رب العالمین عنایت کند هشتاد سال عبادت انجا فرمون خیر من الفشار بالاتر یعنی از هزار تا افضلترین الله رب العالمین کسرت رو بیان میکنه چقدر میده به حساب میده بستگی داره اون اراده ما نیت ما آمال ما حالا تا اینکه بهتر متوجه بشید و بهتر صدقات رو دیگیری به چند نقطه خوب توجه کنید شب از غروب افتاب شروع میشه از غروب آفتاب شب شروع میشه پس اگر نماز مغرب را افتار کم خوردی مسجد رسیدید و جماعت نماز خوندید اگر همون شب شب قدر باشه برای شما هشتاد سال نماز مغرب میرسه بالاتر از اون قدم هایی که داریم میزنی به طرف مسجد میری همه عبادت افتاری که داریم میخورید تو سنت هست عبادت نوافل رفتی مسجد نوافل بخونه متاسفانه حالا یک انگیزه ای که بین مردم خیلی دارن زیاد میکنن آ این نفل اوابین نه نفلن اینها اینا حدیث ضعیفه نخونید نخونید میبینی خیلی آدم ها رو از اوابین ها نوافل گرفته در حالی که امام ترمیزی رحمه الله حدیث را آورده و بر حدیث کلام کرده محل کلام هست اما فرمودند که عبادت دوازده سال گیر میاد اوابی میخونی دوازده سال عبادت گیر میاد اگر این حدیث بالفرض صحیح باشه در اصلش این که میگن ضعیفه تو سند مشکل داره سند مشکل یعنی این راوی خودش مشکل دار بوده شاید این حدیث در اصل صحیح باشه ما به خاطر فلانی میگن ضعیفه شاید حدیث ضعیف هم نباشه در اصل خودش اگر شما شب قدر اومدید اوابین خوندید و دوازده سال که همون اوابینن و دوازده سال و اگر بازن ضرب کنید روی چی روی هشتاد سال دیگه حالا حساب کو چقدر میشه کجا میرسی شما چون شما مغرب خوندی هشتاد سال عبادت به شما رسید و اگر اوابین خوندی اون یک نماز بود هشتاد سال هشتاد برابر شد هشتاد سال هزار ماه اگر اوابین خوندی حالا تقریبا دوازده هزار اوابین ما حساب کنی چون که ضرب هزار باید بزنی هنو بیشتر میشه خیلی بالاتر بالاتر میره بعد میای میخون نماز اشارو پس اینجا ما بیداری این شب بیداری پس نخوابید میرسی مغربین مغرب و عشا هم مشغول ذکر باشید اگر مشغول نماز باشی اجر میرسید حدیث دارین. نبی مکرم اسلام فرمودن که داخل صحیح بخاری میگن مسجد تشریف آوردن اون شب دیر رسیدن صحابه کرام خواب رفتن حضرت عمر فرمودن که همین خواب رفتی نبی کری شاید نماز خونده باشه خیلی نبی مکرم اسلام با تاخیر تاخیر آمد حتی ابهار اللیل تا اینکه شب نصف شد نصف شب بیرون شد اومد باید فرمودند که در هیچ جا کسی بیدار نیست همه نماز خوندن خوابیدن مگر شما فرمون تا زمانی که شما در انتظار نما هستی و انتون فی الصلاه منتظرتموها منتظرتموها شما در نمازید تا زمانی که انتظار نماز میکنید پس ما از مغرب عضو گرفتید که میری مست برای نماز شا در انتظار نماز میشینید یعنی گویا که از مغرب تا عشا در انتظار نماز در انتظار نماز یعنی گویا در عبادت میکنید شب قدر باشه داری میری بالا شما میرسی تی اشاره میخونید اشاره با جماعت خوندید شب قدر بود اخلاق نیتات روز کنید هزار ماه اینجا میرسه بعد تراوی میخونید بیست که تراوی اونها که نمیخورن هیچی اونها هم کم کردن تخفیف گرفتن حالا شما وقت تخفیفی نداری بیست که داری میخونید حالا بیست رکعت برای هشتاد سال عبادت براش اینجا سخت میشه بعد هم اگر تا اینجا که ثوابا برایش رسیدن اینجور نیست که الله کلی با هم برسه اگر کلی نهار کرده میرسه نه هر عملی که انجام میدی اونها ثبت میشن تا اینجا که شما این مراحل رو طی کردی میرسی دوباره برای ازمی شب این بخوابید که نماز فجر را من با جماعت میخون اگر خواهد اول نخوابید فرد اگر خوابتون اومد نماز فجر میره مسجد اگر فجر را با جماعت خوندی حدیث داریم که اگر کس اشاره با جماعت خونده باشه با فجر را با جماعت خونده باشه گویا که کل شب بیدار بوده اجر کل شب او میرسه پس گویا که کل شب شما بیدار بوده و شب قدر رو دریافتید حدیث دیگر در خود صحیح بخاری داریم من قرع آیتین من من بقره فی لیلت کفتاه اگر کسی دعای آخر سوره بقره بخونه کفتاه برای کافی هستن یعنی اگر شما همون شب دعای آخر سوره بقره بخونید یعنی گویا شما این شب کلش مشغول تلاوت بودی اونجا عدد تلاوت 80 سال واسه به شما میرسه بعد سحری میذار میشی سحری خوردن سنت این یک عبادت قضا هم بخور عبادت هم بکن یک اجر 80 سال ثواب سحری میرسه بعد هم یک هشت که تهجد دیگه اونجا بخونید میشه 80 سال تهجد دیگه برای شما ثبت میشه این هم اجرها دارید مفت مفت میبرید به کمی راده ها نیت ها رو درست کنید اما نبی مکرم اسلام چی کار میکردن وقتی که شب قدر بود ده شب آخر رمضان چون در بعض روایت میگه که در هفت شب آخر تلاش کنید بعض میگن در 27 تلاش کنید بعضی در شبه فرد تلاشش میکنی نبی مکرم اسلام شد میزره و ایقظ اهله بیدار میشد کمر رو میبست خانواده بیدار میکن نماز تحجد میخوندن کل اون شب بیدار و مشغول تحجد خوندن بودن و, و سه شب برای صحابه کرام نماز شب خوندن نماز, نماز ترابی خوندن تا سحر اونو ادامه داد شروع کرد تا سحر رفت رفت تا اینکه میگه ما ترسیدیم که سحری ما فوت نشه اینقدر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم نماز را تاخیر بخشیدن این هم به این صورت عباده بعد دعا میکنید دعا میکنید استفار میکنید الله رب العالمین انایت میکنه شب قدر را به این صورت سپری کنید و شب قدر هم یک شب است و الله هر باشه که الله اون از ما که میره. فضایل خیلی زیادی هم دارد این که فکر کنی که آسمان باز میشه آسمان باز نمیشه قدیما گفتن آسمان باز میشه هر که دید باز شد طلا بکنه طلا میشه بخاطری گفته شاید بخاطر محبت همون تلاها بیدار باشی اما حالا طلاهای بیشتری میرسه 80 سال عبادت ما میگی میرسه و از اون طلاها خیلی با ارزشترن